บุ๊กทูแปดสิบอัสตอินเดสมิดคำคุณศัพท์สามอีปชีบสวาร์ดิทรีสเธอมีสุนัขหนึ่งตัววิญญาอิรซุนส์สุนัขตัวใหญ่ Suns ir liels. เธอมีสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตัว Viņai ir liels suns. เธอมีบ้านหนึ่งหลัง Viņai ir māja. บ้านหลังเล็ก Māja ir maza. เธอมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลัง Viņai ir maza māja. เขาพักอยู่ในโรงแรมหนึ่งแห่ง Viņš d ีว v ว viesnīcā. โรงแรมราคาถูก v i e s n ī าอิรลาต a เขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูก Viņš d ีว v o ล ē t ā viesnīcā. เขามีรถหนึ่งคันวิญญาณอิรมาชีนา รถราคาแพง m a š ī n อ ir ดาร์กเขามีรถราคาแพงหนึ่งคัน v ญ ņ a m ir dārga mašīna. เขาอ่านนิยายหนึ่งเรื่อง วิ ņ ชลัสรา o m ā n นิยายน่าเบื่อ Romāns ir g a r ไล i ิกส์ เขาอ่านนิยายน่าเบื่อหนึ่งเรื่อง Viņš lasa garlaicīgu romānu. เธอดูหนังหนึ่งเรื่อง Viņa skatās filmu. หนังน่าตื่นเต้น Filma ir aizraujoša. เธอดูหนังน่าตื่นเต้นหนึ่งเรื่อง